فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza ya kuwa sisi tuwe na haraka liightinami ya kufaidika kama mathalan Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa ni kijana na una muda ibada Qur'an hivi sasa maekho washajitolea kufundisha hadithi ingia shiriki usiache ujana ukapotea ingie ya hadithi 500 1000 2000 nenda hii ni katika hii ni fursa ambayo imekuja sasa itumie si ya kuwa ukae sema bwana ah madamu mimi sina mahali kusoma hata nikae bila kikosikana upande huu najaribu upande mwingine faragha ipo nenda soma usione kulalamika sana na mimi kazina toka kuchelewa hiyo sio huyo baina al-maghrib wal isha umekuwa kazini tafuta mkauta yuko hapo kanae eh wote ambao unajua Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ilmu na kadhalika mtafute Hamdani yuko wapi Haddad kanae kile katika mifano ambayo sisi tunatoa mifano ambayo mrefu ambao mko nao faidika naye kwa Qur'an Usiamue kwa Mungu sema Qur'ani ngumu si ngumu ni wewe unakataa. Ndio ibada kabla shughuli. Farakaka kwa shughuli. Kisha wa hayata kabla mauti. Uhai wako kabla hujakufa, faidika. Hujui utakufa lini, sasa faidika na uhai, shughulika.